Medikamentuak eskaz eta neguko birusak ez dira oraindikor farmazietan, kezka handitzen ari da gara jauetan, jadanik remedioak eta bereziki antibiotikak falta dituztelako, mailiz esteban kanboko farmazialaria da. Diaz baino lagiagoa da egoera, zenta hor eh, zer dira oinu neguan hastiak eh, eta antibiotika initz falta ditugu, bereziki aurren dako didenak. Zertakigu baten nola pasatuko den, zenta hor adibidez eh, eskoletan izan da empetigo kasua ginitz, eta horrentzat erabiltzen den antibiotika eskaz da denetan. Bronkiolitaren zat, eh, memotita baten zat, eh, oiek eh, falta izan den neguan. Hor bat dugu piskatoinu amoxizilina, baina badakigu ez gula askiukanen negu osoaren zat. Kezkanagusia beraz aurrentzat izanen da, eta aurten ere farmazialariak moldatzen saiatu beharko dira dutenarekin. Joan den neguan ejantziguten elduen zat ziren formulak aurrentzat baliatzea, akomeatuz gero ura gehi baina eh, hor uh, adibidez be falta dugu ere, uh, eh, alduentzat beraz ezin dugu bate, uh, dekomprime deitzen de dienenak, ezin dugu deusigin aurrentzat horrekin, beraz aurrentzat da zinez lahia, alduentzat badira antibiotika geio, beraz aldatzen aldugu familiz. Eskasi horren agazoinak ez dira denentzat argi eta hainitzak direla errandigu, oiana algala jondok, doni bane garaziko farmazian lan egiten du berak. Gehien bat ala ere da frantziatik kampo eginak direla egimedioak, orain europatik kampo ere. Eta mm, dugun arazoa, jantzian egemedioan presioa, sekuritate sozialak du finkatzen, eta askia hula da, zenta sekuritate sozialak ezpaitu sosik, beraz nahi du ezan, jantziak erosten ditu egemedioak merke enpreser, beraz enpresen dako, obekida saltzea jantziatik kanpo. Falta horren aintzinean, frantses gobernuak bederazkako edo banakako salmenta behartuko du negu untako, hau da beharrezkoak diren dosiak bakarrik eman ez pazienteei sauketak saiesteko.